Okay. So before giving in talk, we will pay respect Buddha by reciting Namo Dasa three times. Nam, Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa <clears throat> Okay, we are talking about Buddha Nosati, recollection of a Buddha's quality. So there are nine qualities as a famous quality of the Buddha. So among out of them, we finished Araha, Samasambuddha, Vajracharana Sambanno. Uh, Sugadho uh, near to finish, but uh, I want to give more information about good speaker. Ừ. chúng ta đang học về những ân đức của Phật có chín ân đức và chín ân đức này thì nổi tiếng nhất và trong chín ân đức đó chúng ta đã học xong ân đức Arahant à, ân đức um, Samma Sambuddho ân đức um, Vichacharana Sampanno và chúng ta học gần xong ân đức Sugato um, và thầy muốn nói thêm về ân đức Sugato này một chút nói về ân đức thiện thể là người khéo nói So the Buddha only speeches to uh, must be correct, uh, true, beneficial people may like. True beneficial people may not like. Only these two, two kinds of saying the Buddha speaks uh, at the right time in the right place. So in this case, uh, sometimes although it is true and beneficial, uh, so time also to be considered đức phật ngài chỉ nói những gì đúng với chân lý đúng với sự thật có lợi ích và được người nghe yêu mến thích nghe và ngài chỉ nói những điều gì đúng với sự thật đúng với chân lý có lợi ích người nghe có thể thích hoặc không thích điều ngài nói đây là hai loại lời nói mà đức phật dùng mà thôi à, và ngài nói phải đúng thời và đúng lúc đúng thời điểm chỗ nơi nữa thỉnh thoảng có những lời đúng với sự thật đúng với um, chân lý và có lợi ích cho người nghe người nghe có thể thích nhưng ngài cũng sẽ xem xét về vấn đề thời điểm à, hay là nơi chốn có thích hợp hay không There are some speaking factors uh, we can find in the sutras. So, to say truth, not to say telling lie. Uh, to say gentle speech, not to say harsh speech. To say, uh, to be united, not to say slander speech. To say useful speech, not to say useless speech. Một số yếu tố về lời nói trong kinh có dạy mà chúng ta có thể học đó là lời nói nên là đúng theo sự thật không nên là lời nói dối à, lời nói nên là ái ngữ nói với sự nhẹ nhàng không nên lời nói lời thô ác mắng chửi ừ, nên nói lời đoàn kết không nên nói lời gây chia rẽ và nên nói lời đem lại sự lợi ích không nên nói lời vô ích à, to say with the metta, not to say with anger. Hmm. Và nói với tâm từ không nên nói với tâm sân hận. also need to say limited speech. So some people talk a lot, although it is good. If no limit, people may run away. <laughs> so sometimes uh, Uh, limited speech, it is also needed. Mm. Và cũng nên nói có giới hạn. Một số người uh, nói lời lợi ích nhưng mà nói nhiều quá, dù trả lời đó là tốt thì mà nói nhiều quá thì người ta cũng bỏ chạy mất. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải cân nhắc lời nói, phải giới hạn trong lời nói của mình. So if so, these are about the speaking. So now we will move uh, next quality. it e did be so bhagava loka we do. it e did because of this and that reason, uh, the reason we will say, so bhagava, that Buddha, loka we do, the world knower, who know the world và như vậy là những yếu tố liên quan đến lời nói tốt đẹp người khéo nói à, chúng ta đã học xong bây giờ chúng ta sẽ học tiếp ân đức tiếp theo đó là ân đức thế gian giải itipiso pakawa lokawidu itipiso là bởi vì những lý do này lý do gì thì mình sẽ học mà đức thế tôn ấy có danh hiệu là bậc thế gian giải So, Loka is the world, Vidu is know, So, we need to learn what is the world, how to know it. Và Loka là thế gian, Vidu là biết. Và chúng ta sẽ học à, Đức Phật Ngài biết về thế gian này như thế nào. So, one definition is Loka means satta loka the world the being uh, the world of being uh, sankara loka the world of formation and ogasa loka the world of realm sphere và định nghĩa về chữ loka thế gian có ba định nghĩa đó là satta loka đó là thế gian chúng sanh thế giới chúng sanh Sankhara Loka là thế giới các hành và Okasa Loka là thế giới của các cảnh giới. So the Buddha know about the beings, being in the world, the, the world of a being. So what kind of being in the hell, what kind of being in the animal life, so what kind of being in the Veda life, Asura life, in the same way uh, how is a human, uh, how is a devas, how is a brahmas. So about the beings, the Buddha understand well. Because of this, the Buddha is the world knower. Và Đức Phật Ngài biết về thế giới của những chúng sanh, đó là những chúng sanh có mặt trong địa ngục như thế nào, những chúng sanh ở trong cõi giới hay cảnh giới súc sanh nên là như thế nào chúng sanh ở cảnh giới Peta là quỷ đói như thế nào chúng sanh ở cảnh giới Asura là Atula như thế nào tương tự như vậy chúng sanh ở cõi người chúng sanh ở cõi chư thiên thì như thế nào và chúng sanh ở cõi phạm thiên thì như thế nào do ngài hiểu rõ về thế giới của chúng sanh cho nên ngài có danh hiệu là thế gian giải so if a we learn Buddha's teaching, so we can know about those beings quite detailed. So why they have this kind of appearance, happiness, or suffering, etc. Nếu chúng ta học giáo pháp của Đức Phật kỹ thì chúng ta sẽ biết về thế giới chúng sanh này một cách chi tiết. Ờ, ví dụ như tại sao chúng sanh đó lại có hình dáng như vậy tại sao chúng sanh lại thọ những cái khổ vui à, như vậy và Đức Phật có dạy một cách chi tiết trong giáo pháp. Uh, for example, one time a man named uh, named Supa asked the Buddha, uh, some some people are ugly some people are beautiful or handsome. What is the reason? The Buddha said, uh, some people has a lot of anger. If you say little bit, they will get angry much. Uh, so those people can be ugly. So some people not have anger, so can remove anger quickly. So those people can be beautiful or handsome. So this is the reason. Ví dụ như có lần một người thanh niên tên là Suba đã hỏi Đức Thế Tôn rằng tại sao con thấy có một số người thì lại có sắc đẹp, à, một số người thì lại có sắc xấu tức là không được đẹp, xấu xí thì Đức Phật nói đó là do nguyên nhân một số người họ có nhiều tâm sân hận, à, chỉ cần nói động một chút là họ sẽ khởi tâm sân giận và do nhân sân giận này cho nên họ có hình dáng dung mạo xấu xí còn một số người à, ít tâm sân giận có thể dễ dàng dập tắt tâm sân giận cho nên họ có dung mạo xinh đẹp so some people are weak some people are strong what is the reason so some people in the past they harm other beings, other people so as a gamma, they have accumulated. So those people are weak. Uh, opposite one is uh, they are strong. Hmm. Và một số người thì yếu, có sức khỏe kém, còn một số người thì có sức mạnh. À, bởi vì trong quá khứ họ đã làm hại những chúng sanh khác do vì bất thiện nghiệp đó trổ quả cho nên họ có sức khỏe kém và ngược lại một số người có sức mạnh là do nhân thiện không hại chúng sanh khác. So some people are short life, some people long life. What is the reason? The Buddha said, they have killed many beings, many people. They have accumulated such kind of karma. If so, those people will be short life. If they avoid killing, so they will be long life. cũng vậy một số người tại sao lại có tuổi thọ ngắn tức là yếu mệnh còn một số người thì có tuổi thọ dài sống lâu đức phật trả lời rằng do trong quá khứ những người đã giết hại những chúng sanh khác thì khi quả trổ thì họ sẽ có đời sống rất ngắn à, yếu thọ còn ngược lại một số người họ không giết hại những chúng sanh khác do vậy có thiện nghiệp cho đời sống được lâu dài some people are rich some people are poor. What is the reason? So some, they have done a donation a lot. So accumulated this kind of karma. If so, as a result, they can be rich. The other people can be poor. Cũng vậy, một số người thì giàu có, ừ, dư giả của cải tài sản, còn một số người thì rất là nghèo nàn, À, tại sao vậy? Đức Phật giải thích rằng do một số người đã thực hành thiện hạnh bố thí rất là nhiều trong quá khứ, à, do tích lũy thiện nghiệp bố thí cho nên đời này họ có nhiều của cải tài sản. Ngược lại, một số người không thực hành thiện nghiệp bố thí cho nên bị nghèo khổ. Some people are knowledgeable, some people are not. What is the reason? In the past lives, they have asked questions to the Raglus, to the Brahmins, what is a kusala, what is not, what is the agusala, what is the good, what is the bad, what is the beneficial, what is the faulty, what is the pure, what is the dirty. So they have asked those questions because of that. So they can be knowledgeable. If they don't, don't do that, they can be not knowledgeable. Và trong đời có một số người thì có trí tuệ, ừ, thông minh, sáng suốt, còn một số người thì lại không. À, đây bởi là do nhân trong quá khứ, những người đã đi đến những vị ẩn tu, ẩn sĩ, những bậc tu hành à, hỏi về những câu hỏi thế nào là điều tốt, thế nào là điều xấu, thế nào là lợi ích, thế nào là không lợi ích hay thế nào là thanh tịnh thế nào là dơ uế à, và do nhân hỏi những câu hỏi như vậy cho nên ở đời này họ có trí tuệ à, còn những người không hỏi những câu hỏi đó không đặt những câu hỏi đó thì nhân đời này họ trở thành người ngu độn so some have many followers some are lonely no followers so in the past they have like envy or jealous, uh, stinginess. So those people, less followers. If not, they can have many followers. Và một số người thì có nhiều tùy tùng, bạn bè người đi theo, còn một số người thì rất là cô độc. Tại sao vậy? à, nếu trong quá khứ những người nào có cái tâm ganh tị tâm đố kỵ tâm keo sẻn thì sẽ không có nhiều tùy tùng những người đi theo và ngược lại so even the Buddha himself there are 32 major signs he has in each sign uh, have a reason have a karma the Buddha has done in the past. So all mentioned, those are knowing about the beings, uh, in this case, especially human, not only human. So Veda life, some people body is a, uh, uh, like a human body, uh, but uh, face is like a, like a pig. So what is the reason the Buddha mentioned everything. Because of this, he is uh, the world knower, knowing about the, the world of being. Và ngay cả Đức Phật chính Ngài có 32 tướng tốt chính và mỗi tướng tốt đều có những nhân, những nghiệp duyên tương ứng để tạo ra tướng đó thì Ngài cũng dạy tượng tận về những nhân duyên khiến cho ngài có tướng hảo đó do vậy mà đây là một phẩm chất một ân đức của đức thế tôn là ngài biết rõ về thế giới chúng sanh cũng vậy trong thế giới của con người có những người mang thân người nhưng gương mặt thì như là một con heo chẳng hạn thì ngài cũng biết được do nghiệp gì à, lý do nào mà có cái tướng trạng như vậy do vậy đức phật được gọi là bậc thế gian giải biết rõ về thế giới chúng sanh Next one, the world of realm, or the world of sphere. So the world I know. For example, there are awful states such as hell, animal, beta, asura. So those are bad destinations where we should not go. So how to avoid not to reborn in those realms? So we should avoid unwholesomeness, evil deeds, bodily, bodily, and in mind. If so, we were not reborn there. The Buddha encouraged us not to do any unwholesomeness to avoid those realms. Um, Ngài biết thế giới thứ hai đó là thế giới của các cõi hay là các cảnh giới tồn tại và có bốn cảnh giới tồn tại à, bốn cõi xin lỗi có bốn cõi khổ đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula và đây là những cảnh giới rất là xấu rất là đau khổ mà chúng ta không nên đi đến đó và làm sao để tránh không đi đến đó thì ngài cũng dạy cho chúng ta đó là chúng ta phải tránh những cái nghiệp bất thiện liên quan đến thân đến khẩu và đến ý chúng ta không nên làm những nghiệp bất thiện như vậy và Đức Phật khuyến khích chúng ta nên làm những cái việc thiện thông thông qua thân khẩu ý. So uh, what are evils to uh, to be avoided? So killing, stealing, sexual misconduct, telling a lie, uh, harsh, harsh speech, useless speech, slander speech, uh, not to drink alcohol or drug, not to use drugs. Và Đức Phật đã dạy chúng ta tránh những nghiệp bất thiện, xấu ác là, là gì? Đó là chúng ta nên tránh sự giết hại sinh mạng, sự ăn cắp, sự tà dâm. Chúng ta nên tránh nói lời thô ác nói láo nói chia rẽ nói lời vô ích và chúng ta nên tránh uống rượu và các chất say so as a mental action so not to be greedy uh, we call it in Bali abeja translation is covetousness like thinking others property how to get in the wrong ways Uh, just greedy, want to get, uh, just you you want others' uh, property, no much problem. But if you continue to think uh, how to get in improper ways, uh, if so, it is called abhijja. Next one is bhyabada. Bhyabada means ill will. So not just hate other people, more than that, How can I harm him? How to harm him? If so, become karma. Just thinking, but it is bad action. Next one is a wrong view. There are many wrong views. Some are serious, especially prohibiting karma and karma result, like uh, uh, no benefit of donation, no benefit of morality, uh, etc. Uh, later, I will explain as I remember more details. Và hmm. um, đối với ý ý nghiệp thì Đức Phật dạy chúng ta không nên tham sân si, không nên tham là gì? Từ Bali là apicha, có nghĩa là chúng ta không nên nghĩ tưởng làm sao lấy được của cải của người khác nếu chúng ta chỉ mong ước của cải không thôi muốn có được của cải thì đó là tham bình thường à, không có vấn đề gì lắm nhưng mà tìm cách nghĩ cách để lấy của cải của người khác một cách phi pháp thì mới chỉ là ở cái nghĩ thôi là ý nghiệp thôi thì nó cũng là ý nghiệp bất thiện rồi và ừ, còn à, đối với à, ý nghĩ sân hận lập gia ba là không những ghét người đó mà còn nghĩ cách làm sao hại được người đó nữa thì đây là những bất thiện thuộc về ý ừ. còn liên quan đến si thì nó là tà kiến tà kiến là hiểu sai hay là không chấp nhận về nghiệp và quả của nghiệp tức là không chấp nhận lý nhân quả và thấy rằng à, đức hạnh giới hạnh thì không có lợi ích gì cả vâng đây là những cái loại tà kiến mà thầy sẽ nói một cách chi tiết sau sau khi thầy nhớ kỹ hơn So no beneficial donation, no beneficial puja, uh, no no have uh, this world, no have uh, the other world, uh, no no have a result result of go up go and bad action. So no practitioners who improve in Dhamma. No one can teach to be free from life. No mother, no father, uh, yeah, such things. Those are serious wrong views. Và um, về tà kiến có thêm nữa là không tin rằng có lợi ích của bố thí không tin rằng có lợi ích của trì giới đức hạnh à, không tin rằng có đời này hay đời sau đời khác à, không tin có quả của những việc tốt việc xấu à, và không tin rằng có sự phát triển sự tiến hóa ở những người thực hành pháp không tin rằng có những người có thể dạy để giải thoát và không ai có thể dạy để giải thoát được và không không tin có ở đời có cha có mẹ không? we have and those around you, it can reborn, can produce as a being in a woeful state. But some around you, uh, like uh, we have a soul or self, uh, this is me or this is mine. It is also a kind of around you. But that around you only will prevent to get a liberation. So, but uh, will not produce awful state uh, because uh, still understanding good or bad, good karma and bad karma. Mm. Và nếu chúng ta mang chấp vô những tà kiến như vậy, như thầy mới kể trên thì um, sẽ bị tái sanh xuống bốn cõi khổ à, có một số tà kiến khác như rằng cho rằng có linh hồn có bản ngã có cái tôi cái ta có những cái thứ của tôi vân vân thì đây chỉ là những cái loại tà kiến à, mà ngăn ta giác ngộ giải thoát chứ không đến nỗi nặng để khiến tái sanh xuống bốn cõi khổ bởi vì vẫn còn tin vô nghiệp và quả của nghiệp tin vào những điều xấu điều tốt so To remove around you, we need to have two kinds of knowledge. One is a, uh, one is a understanding karma and karma results. We call Kamasikata Jnana in Bali. Another one is the Vipassana knowledge. Uh, Vipassana knowledge is uh, like uh, this body not have a self or soul Uh, this is not me, not mine. This is a vipassana knowledge. So two kind of knowledge uh, we need to get. Và để loại bỏ những cái loại tà kiến như trên thì chúng ta cần phải có hai loại trí tuệ. Loại trí tuệ đầu tiên là Kamma Katayana là trí tuệ về hiểu về sự vận hành của nghiệp, um, nghiệp và quả của nghiệp loại trí tuệ thứ hai đó là trí tuệ vipassana à, vipassana thấy rằng ở trong cái thân thể này không có linh hồn không có bản ngã không phải là tôi hay là của tôi thì hai loại trí tuệ này có thể khiến chúng ta loại bỏ tà kiến Okay, about the realm after our food stage, another realm is a human realm, only one, six Deva realms. So these are good, destin- good destination. So how to reach, how to go to human dewa realm? If we do wholesome deeds, such as uh, practicing sila, meditation before jhana and before mega, mega megaphala knowledge. Uh, so If so, we can reborn in the Deva uh, human realm. Và thầy vừa nói về bốn cõi khổ thì sau bốn cõi khổ thì đến cõi người, cõi người thì có một cõi và trên cõi người có sáu cõi trời hay còn gọi là sáu cõi chư thiên, thiên giới và đây là bảy cõi lành mà tốt đẹp mà mà chúng ta à, nên đến và làm thế nào để tái sanh ở những cõi lành này thì đó là bằng thực hành những cái thiện hạnh liên quan đến việc giữ giới hành thiền à, hành thiền ở mức độ là trước khi chứng đắc à, bậc thiền an chỉ định trước trước khi chứng đắc đạo và quả thì những phước nghiệp sự đó có thể khiến cho một chúng sanh tái sanh ở cõi người và các cõi trời dục giới. So, what are good deeds to produce human reward life. So usually mentioned, there are many goodies, many kinds, but what is usually mentioned? So, um, and we'll see later. Hmm. Và những điều lành, những thiện nghiệp để có thể tạo ra tái sanh ở cõi người và ở cõi trời thì có rất nhiều nhưng mà thường thì được nói gộp lại thành những nhóm như sau dana, uh, donation, sila, morality, bhavana, meditation. Meditation before jhana, before megaphala. À, ba nhóm đó là nhóm ừ, bố thí, là cúng dường, nhóm đà ná. Nhóm thứ hai là nhóm sila, là nhóm trì giới hay là đức hạnh. Nhóm thứ ba là bhavana, là thực hành thiền. Và thiền ở đây là thiền trước khi mà đạt tới bậc thiền an chỉ định. Where volunteer service, Apajayana, respecting uh, higher people, higher in quality, higher in age. Và thứ tư là Vecha Vacha là um, phục vụ và Abhya Chaya uh, à, Chara là cung kính đối với những bậc trưởng thượng những bậc có giới đức uh, next one is Badidana, sharing merit. The merit you have done, you share. So, Padanumodana, rejoicing others' merit. Tiếp theo đó là Bhattidana là chia phước, những phước thiện nào mà mình đã làm thì mình chia đến những chúng sanh khác đây cũng là thiện nghiệp và tiếp theo đó là pata numodana là tùy hỷ với những phước đức mà những người khác đã làm Next one is Dhamma Sawana, listening Dhamma and talking Dhamma Desana, talking Dhamma. Tiếp theo đó là lắng nghe giáo pháp uh, Dhamma Sawana và Dhamma Desana là dạ, thuyết giảng giáo pháp. So now you are listening in Dhamma, so it is a good deed which can reborn, can produce one life, human life. So there is one deva named Manduka Deva Buddha. Manduka means uh, prog, prog deva. Ừ. và ngay như bây giờ đây chúng ta à, quý vị đang lắng nghe giáo pháp đây là một thiện hạnh thiện nghiệp và thiện nghiệp này khi cho quả có thể khiến quý vị tái sanh lên à, cõi người trở lại hoặc cõi chư thiên à, như trong kinh có câu chuyện về Manduka Dewa là vị chư thiên cóc Manduka là con cóc So one time the Buddha is uh, talking in Dhamma, the, near the pond. So the frog is listening Buddha's teaching. Didn't, he didn't know oh, this is a good deed or bad deed, just uh, good to listen. Because of that, that uh, he listened. So at that time, the, the hard or boy come near the frog happened to happened to poke with his stick, happened to press with his sticks. So the frog, the frog was dead by listening in Dharma. So suddenly he reborn uh, in the Deva realm as a Deva. Mm. À, một thời khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có một lần thuyết pháp ở gần một cái hồ thì ở hồ đó có con cóc và con cóc lắng nghe phạm âm của đức phật mặc dù nó không biết ngài nói gì nhưng nó lắng nghe và đó là đối tượng thiện và do vậy nó có sinh khởi những cái lộ tâm thiện và lúc sau thì có một người chăn bò đi đến anh này vô ý không nhìn thấy đã chống cây gậy lên thân mình của con cóc và con cóc bị chết nhưng do chết trong khi đang lắng nghe giáo pháp là những tiến trình tâm thiện cho nên à, con cóc được tái sinh thành vị thiên tử so also Pandesari 500 uh, disciples of Pandesari Buddha in their past life past kama is a uh, they are bats, huh? right? Bats usually staying in the in the caves. So two bhikkhus are reciting a Birama. So in the caves, they are listening. Uh, don't know this is a Birama or not. Just good to listen or hearing. So because of this karma, they reborn in the Devara in the Buddha time. So they are reborn as a human uh, after seeing Buddha's uh, twin miracles, they all there So they become uh, Bandesari Buddha's uh, disciples, Abhidhamma learners. Hmm. Và như chuyện về 500 vị đệ tử của Ngài Đại trưởng Lão Xá Lợi Phất, à, trong quá khứ họ là 500 con dơi cho một kiếp sống quá khứ và 500 con dơi này sống trong hang động và bám trên thành hang thì lúc bấy giờ có hai vị tỳ kheo đọc tụng Abhidhamma là vi diệu pháp thì những con dơi này lắng nghe vi diệu pháp mặc dù không biết đó là gì nhưng mà lắng nghe và do thiện nghiệp lắng nghe pháp như vậy sau đó đã tái sanh lên cõi trời vào thời Đức Phật thì 500 vị chư thiên đó tái sanh xuống làm người và khi nhìn thấy Đức Phật thị hiện sông thông biến thì đã phát tâm xuất gia và trở thành <clears throat> đệ tử của Ngài Xá Lợi Pháp và là những người học thuộc vi diệu Pháp. So now you are listening Dharma. So if you want to be Deva, you find who are present your head, <laughs> who are beating your, your head bây giờ quý vị đang lắng nghe pháp nè quý vị đi kiếm cái người nào mà mà ấn trên đầu mình á <laughs> So if there will resume deva like that. À, nếu quý vị Because they give a name based on their karma. Nếu quý vị muốn tái sinh thiên giới thì quý vị kiếm cái người mà là ấn trên đầu mình thì tái sinh lên chư thiên và sẽ trở thành một vị thiên tử có tên là chư, à, zoom chư thiên zoom tại vì à. đang lắng nghe pháp ở trong zoom <laughs> so there are many devas. uh, they they they have got a name they they got a name based on their karma uh, like uh, Raja Raja Deva Dita uh, Bob Con Deva female uh, something like that Prakadewas uh. À, chư thiên họ thường có cái tên gắn liền với cái thiện nghiệp mà họ đã tạo trong quá khứ ví dụ như là Dewa là vị thiên nữ bắc ừ, hay là thiên tử cốc à, là thiên nam cốc là như vừa rồi thầy kể so okay so listening dhamma is a good deed another one is a deity karma uh, having a right view. So if we have a right view, so it is also a kind of good deeds mentioned in the teaching. Và tiếp theo là có chánh kiến cũng là một thiện nghiệp. Uh, à, this thí to come đây là chánh kiến hay chánh chánh tri kiến thì đây cũng là thiện nghiệp được đề cập trong kinh điển. So the Buddha mentioned how he said there was humans, how to go to that realm, every dimension. Because of this, the Buddha is uh, the world knower. Uh, so he know the world of realm or sphere. Và Đức Phật Ngài đã đề cập tới những cảnh giới như vậy về cảnh giới của loài người, về cảnh giới của những cõi trời À, và làm thế nào để đi đến đó vân vân do vậy mà ngài có ân đức là thế gian giải người à, vì biết được các cảnh giới chúng sanh so after six devas above that there are brahma world 20 brahma world out of 20 one is the only materiality they have no mentality, only body. But the body is strong and beautiful. So another four Brahma realm is only mentality, no body, no materiality. Why they are reborn? What is the reason? So they practice the meditation, they get fit jhana. So their idea, their thinking is a much mentality is a problem. Because of mind, we have to suffer. If there is no mind, we'll be okay. So one thing is they have a power, concentration power. Another thing is they disgust uh, mentality. They hate mentality. Because of this, this idea, they're reborn that Brahma realm, no mentality, just your body. So don't know anything, but the body is healthy and beautiful. Uh, so those be- beings are coming from uh, out of the dispensation. In the Buddha time, we have a lot of information. We may not have this kind of mind. So outside of the Buddha's destination. và ngoài bên trên sáu cõi trời dục giới sáu cõi chư thiên dục giới thì có 20 cõi phạm thiên trong 20 cõi phạm thiên này thì có một cõi là, cõi vô tưởng tức là chỉ có thân sắc chúng sanh ấy chỉ có thân thân sắc mà không có tâm à, mặc dù cái tâm xin lỗi thân rất là khỏe mạnh đẹp đẽ nhưng mà không có tâm à, và có bốn cõi mà chỉ có tâm mà không có thân không có thân sắc và tại sao những chúng sanh này lại có thể tái sanh lên những cảnh giới như vậy à, Đức Phật dạy rằng đó là khi những chúng sanh họ này họ thiền và họ vào ngũ thiền ngũ thiền theo vi diệu pháp ấy, là tứ thiền là tâm họ rất là mạnh và họ nhận thấy rằng họ cho rằng tâm này thật là phiền phức bởi vì có sự có tâm có sự hay biết cho nên rất là nhiều phiền phức à, họ không muốn có tâm thức này nữa do năng lực của thiền do sự ghét bỏ tâm thức à, chán ngán ghê tởm đối với tâm thức và mang cái ý kiến đó cho nên à, khi thiền của họ đủ mạnh thì lúc chết thì họ lại tái sanh vô cõi vô tưởng chỉ có thân xác mà không có tâm thức à, sống như vậy à, với thân thể đẹp đẽ khỏe mạnh nhưng không biết gì cả và những chúng sanh này thì họ ở ngoài giáo pháp của Đức Phật bởi vì khi giáo pháp xuất hiện trên thế gian có rất nhiều thông tin có rất nhiều điều hay và có thể khiến giác ngộ nhưng họ do không có tâm cho nên họ không nhận biết được. So another realm is uh, just a mentality, no materiality. So they also in a previous life they have jhana jhana have eight types. One is for material jhana. The other one is for immaterial jhana. So they practice immaterial jhana. Their idea is uh, like that. Materiality is a problem. Because of materiality, we have to fight each other. We have to quarrel each other. If no materiality, no body, so we will be peaceful. So they hate uh, body or physical body, and uh, they have a jhana. So as a result, they're reborn there. So uh, usually they also out of the Buddha's dispensation. So in the Buddha's dispensation, we know we should not go there as an ordinary person. As a noble person, okay, we continue to practice. But as an ordinary person, we should not go. Because they don't have ear, they don't have eye. So although the Buddha appear in the world, they cannot contact with the Buddha. So, but because of jhana, they're reborn. Uh, they don't have uh, uh, suffering uh, much. Usually, it is a good destination. Just as you may say, wasting the time. Uh, but uh, no, no suffering like a human. Hmm. Và um, bên cạnh cõi vô tưởng thì có bốn cõi vô sắc, bốn cõi phạm thiên vô sắc này là chúng sanh nào mà thực hành những bậc thiền vô sắc thì có thể tái sanh lên bốn cõi vô sắc này. Đó là những bậc thiền nào? Trong thiền chỉ, An chỉ định có hai loại thiền à, thiền sắc giới là bốn bậc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền và tiếp theo đó là bốn bậc thiền vô sắc thì à, nếu ừ, chúng sanh nào ờ, có thể đắc tới những bậc thiền vô sắc này và nắm giữ quan điểm rằng ôi có thân này thật là khổ não và thật là có nhiều vấn đề phức tạp phiền phức đối với thân thể vật chất này bởi vì thân thể này cho nên chúng ta phải đánh nhau phải kiếm ăn phải khổ sở đủ loại bệnh tật nên, cho nên họ ghét bỏ thân và không muốn có sắc thân và khi họ chết họ an trú vào các bậc thiền vô sắc đó thì họ có thể tái sanh ở những cảnh giới phạm thiên vô sắc và khi họ tái sanh ở đó họ chỉ có tâm thôi mà không có thân và những chúng sanh này cũng được gọi là bên ngoài giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta nếu là còn là người phàm thì không nên hướng đến tái sanh ở những cảnh giới này nhưng nếu là bậc thánh thì có thể được có thể tiếp tục thực hành ở đây còn nếu là người phàm nếu tái sanh ở đây vì không có tai có mắt cho nên không thể nghe giáo pháp của đức phật nếu có đức phật xuất hiện trên thế gian và những cảnh giới này được coi là cảnh giới tốt đẹp bởi vì ở đây không có những cái nỗi khổ đau giống như ở cõi người hay những cõi khổ khác tuy nhiên nó giống như là một sự phí, lãng phí thời gian mà thôi bởi vì không thể tiến hóa khi có giáo pháp được so the other brahmara altogether 15 so it is a good good to go good destination so how is the brahma life brahma lives are manomaya, mind mate if they want to go somewhere just want to go you will reach there So no one can lock down them. <laughs> và còn lại là 15 cõi phạm thiên khác và đây là những cảnh giới tốt đẹp để có thể đi đến và tái sanh vào ở đây họ dùng manu maya là thân ý sanh tâm của họ tạo ra thân và họ muốn đi đâu thì lập tức họ xuất hiện không ai có thể um, phong tỏa họ hết So they have uh, their own lights. So no need uh, some other light, electric, electricity lights. So they, they can go in the sky. So uh, they also say biti beka. So join eater, uh, no eat food. They have a physical body or mind, but uh, they don't they only have eye, an ear, a mind. Uh, they don't have a nose sense, tongue sense, and body sense. Và họ những phạm thiên này có ánh sáng tự thân, hào quang tự thân phát ra mà họ không cần phải ánh sáng bên ngoài như là điện hay đèn gì cả. Và họ có pitipaka là thiền diệt thuật tức là họ ăn thức ăn của họ là bằng cách nhập thiền chứ họ không cần phải ăn thức ăn vật chất và họ có thân vật lý tuy nhiên thân này chỉ có mắt tai à, và ý môn thôi chứ không có mũi lưỡi và sự có thể cảm nhận sự xúc chạm so something different from devas for the deva they have a nose they have a mouth, uh, a tongue sense a body sense so they they can enjoy sensualities, but uh, Brahma uh, not interested to enjoy uh, sensualities. Ừ, đối với chư Phạm Thiên thì khác ở chư Thiên dục giới là chư Thiên dục giới có mũi, có lưỡi, có um, um, thần kinh thân cho nên họ có ước muốn hưởng dục lạc thông qua những cái giác quan này còn chư phạm thiên thì do không có những cái giác quan này cho nên họ không họ không có thích thú trong việc hưởng dục lạc so if we want to reborn in there how we need to do only we should do we can do by mind not not by speaking not by action so we should meditate, uh, concentration meditation, uh, such as uh, kasina or asubha. So only mental action, meditation, uh, will produce those Brahma life. Và nếu muốn tái sanh ở những cảnh giới phạm thiên đó thì chúng ta phải làm sao? Đó là chúng ta chỉ có thể đạt được sự tái sanh ở đó bằng những sự hoạt động của tâm tức là tâm hành chứ không phải bằng sự hoạt động của thân hay là bằng lời nói được à, tâm hành này là, là gì đó là thực hành thiền à, thuộc về ý hành tâm hành và thiền tức là mình hành thiền bằng tâm và ý để đạt đến các cái bậc thiền ăn à, chỉ định như là sơ nhị thiền vân vân bằng các cái đề mục như là casina vân vân yes, So meditation is mentally doing. You are taking one of the meditation object. You don't want to see, you don't want to listen or smell or taste or touch. Just thinking action. So concentrate, focus on the meditation object. Not only have a light in the result. In the meditating time, if you improve into the jhana, they have light so they are enjoying fine thinking, not interested to see, to listen, to smell, to eat, to touch. So as a result, they don't have a uh, some sense, like a nose sense, tongue sense, body sense. But for the eye and uh, ear, they have some attachment. They want to see Buddha, they want to listen to Dharma. Because of that, They have an eye, they have an ear, but they don't have any other things like a nose or tongue, like that. Vào thời thiền, nếu một thiền sinh um, thực hành thiền và phát lấy tâm, dùng tâm để bắt các cái đề mục thiền, thì lúc đó là việc làm của tâm là ý hành. Lúc đó hoàn toàn họ không có muốn nghe muốn thấy <laughs> muốn ngửi muốn nếm muốn xúc chạm tức là các căn khác không làm việc đóng lại và nếu họ phát triển được định thì ánh sáng phát triển ánh sáng xuất hiện và lúc đó tâm họ thưởng thức cái ánh sáng cái đề mục đó mà không muốn thưởng thức những đối tượng của những giác quan khác như mắt tai mũi lưỡi không và như là một kết quả thì khi cho nghiệp tái sanh lên cõi phạm thiên thì họ không có mũi không có lưỡi tức là không có sắc thần kinh mũi và lưỡi và thân tuy nhiên họ vẫn còn mắt và tai bởi vì sao bởi vì họ dính mắt à, với việc à, muốn nghe giáo pháp của đức phật cho nên họ có và muốn thấy đức phật cho nên có mắt và tai so different from human karma human and deva karma So when we have an ear, nose, tongue, body, so like that, human devas was like that. You may offer something to the Buddha or to the Pandit. So if ask why you donate, oh, this is good to see, beautiful, oh, like that. So, so your karma is something based on craving, which you want to see. So that gamma will produce eye. You will have uh, beautiful things to see. Sometimes you may offer something uh, speaker or why offer? Ah, this is good to listen. So that gamma will produce an ear. You will have a nice sound in your life. So in the same way, some uh, go to smell, because of that you donate. Uh, some uh, go to eat food that you donate. Why you donate? Oh, this is good to eat. Here's all. Oh, that karma oh, will produce time. So we have a good food. The enemy is full, like that. So in the same way, some are because of touching is good, like uh, a cushion or meditation cushion or chair, like that. So those karma will produce a body sense, touching sense. So you can enjoy something called touching. So uh, this is a human and dewa karma. But a meditation karma is different. Just want to think. It is a Brahma's karma. Như vậy khác với loài người và chư thiên thì loài người và chư thiên có mắt tai mũi lưỡi và thân và khi họ có mắt tai mũi lưỡi thân họ thấy những cái đối tượng nghe những đối tượng tốt đẹp ví dụ như họ thực hành những thiện nghiệp như là cúng dường hoa đến đức phật thì khi hỏi tại sao muốn cúng dường hoa đến đức phật Ô, bởi vì hoa này đẹp rất là ưa nhìn rất là đáng nhìn cho nên chính vì cái thiện nghiệp cúng dường đó nó dựa trên cái ước muốn hay là cái um, tham muốn muốn được nhìn đối tượng và nghiệp này do muốn nhìn cho nên sẽ tạo ra mắt tạo ra con mắt để có thể nhìn khi tái sinh thì người đó hay vị đó có mắt và có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ đó là do thiện nghiệp tạo và cũng vậy khi cúng dường hay tặng những âm thanh tốt À, những vật dụng tốt đến vị thuyết giảng giáo pháp à, và do muốn nghe được những tiếng tốt đẹp và dựa trên thiện nghiệp muốn nghe tiếng thuốc đẹp là tham ái cho nên sẽ tái sanh và có căng tay để có thể nghe được những tiếng tốt đẹp ừ, tương tự như vậy à, khi chúng ta cúng dường những thứ có mùi hương thơm hay là thức ăn ngon tức là vị ngon để nếm thì đây là dựa trên tham ái muốn ăn muốn ngửi thiện nghiệp này sẽ cho quả tái sanh thành chúng sanh có lưỡi có mũi để có thể ngửi mùi ngon hay ăn thức ăn ngon giống như phở Việt Nam vậy à, tương tự như vậy khi chúng ta cúng dường ghế ngồi nệm ngồi êm ái thì có liên quan đến sự xúc chạm và chúng ta cảm thưởng thức những cái sự xúc chạm này à, do sự dính mắc với sự xúc chạm và dựa trên thiện nghiệp đó thì chúng ta sẽ được tái sanh có thân thể để tiếp nhận những sự xúc chạm êm ái như vậy nghiệp của con người và chư thiên dục giới thì khác với chư phạm thiên tức là họ tạo ra cái thân có ngũ ngụ ủng à, xin lỗi à, năm giác quan để thưởng thọ những đối tượng của năm giác quan trong khi chư phạm thiên chỉ dùng ý để thực hành thiền và đóng hết các giác quan lại cho nên ý này à, tâm thiền này sẽ tạo ra tái sanh ở cõi phạm thiên không có các giác quan tương ứng so brahmas karma meditation karma so if a you practice meditation, if you get jhana, so Varibona Brahmara, before jhana, meditation will produce human divine love. Và như vậy, Hạnh Thiên có tái sanh được là do nghiệp thiền. Nếu bạn hành thiền, bạn rất bậc thiền an chỉ định thì bạn có thể tái sinh lên cõi phạm thiên thành một chúng sanh là phạm thiên trước khi đắc bậc thiền thì bạn có thể tái sanh thành có loài người hay là thiên cõi trời dục giới. So, so altogether 31 realms, four awful states, one human, six deva realm, 20 brahma realm. So altogether 31. So the Buddha taught 31 realms together with the concepts. Uh, Ừ. và như vậy có tổng cộng 31 cõi giới trên thế gian này cõi giới của chúng sanh đó là bốn cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula một cõi người sáu cõi trời chư thiên dục giới 20 cõi phạm thiên tổng cộng có 31 cõi và Đức Phật ngài dạy tất cả về 31 cõi giới chúng sanh này cùng với những nguyên nhân để tái sanh đến đó. So, if you want to go beyond the world, So the Buddha instruct to practice uh, vipassana. So if a vipassana is mature, we, your life is finished after passed away, no more rebirth. If not mature, vipassana karma can produce human and divine life. Và Đức Phật cũng dạy cái cách mà vượt qua, thoát ra khỏi 31 cõi giới này đó là bằng cách thực hành thiền vipassana nếu các bạn thực hành thiền vipassana tuệ của các bạn chín mùi thì khi chết các bạn sẽ chấm dứt không có tái sanh trong các cảnh giới này nữa nếu khi tuệ của bạn chưa chín mùi và trong khi chết các bạn thực hành thiền vipassana thì cái nghiệp của thiền vipassana này có thể cho quả tái sinh lên cõi người và cõi chư thiên dục giới Okay, now we finished the world of realm, the world of sphere. So next one we learn is the world of formation. Especially when you practice vipassana, we need to see the world as a formation, as a elements. So um, in the next week, we will teach that. Now we should stop. do we limited speech? Do we good speaker Yes, Và như vậy, ừ, Ngài vừa giảng xong thế giới chúng sanh, ừ, những điều mà Đức Phật biết được về thế giới chúng sanh. À, tuần sau Thầy sẽ giảng về thế giới các hành, thế giới cấu thành à, và đặc biệt à, đối với những hành giả hành Vipassana cần phải biết về thế giới các hành này một cách ừ, tường tận À, và hôm nay thầy sẽ ngưng ở đây à, để thực hành đúng là à, lời nói có giới hạn <laughs> okay we have an interview yes and giờ tới phần trình pháp thì nếu ai có câu hỏi thì xin đưa vào ờ, ghi vào cửa sổ chat và có một số câu hỏi đã được hỏi thì con xin chia sẻ màn hình. So uh, I would like to share the ready art uh, question. Hmm. câu hỏi từ tuần trước ha, trong cửa sổ chat từ tuần trước chưa chưa được hỏi. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Um, Kính thưa thiền sư, con thực tập thở bụng được không ạ? À? Nếu con thở bụng thì kết quả có giống như con thở mũi không? Con cảm ơn thiền sư. Venerable sir, can I practice abdominal breathing? If I practice focus on breath at the abdomen, is it is the result like focusing the breath at the nose? Thank you, Bante. So by practicing the breath at the nose, only can produce jhana. If you practice somewhere else, cannot produce jhana. Um, Ngài Thiền Sư trả lời rằng bằng cách thực hành niệm hơi thở ở khu vực lỗ mũi thì thiền đó có thể đưa bạn đến hay tạo ra an chỉ định tức là các bậc thiền còn nếu thực hành niệm ở nơi thở ở những nơi khác thì không thể tạo ra that's all so practicing on a body ah, okay practicing on a body is a, a kind of meditation we call a four element meditation have to see as a elements It is another meditation. That meditation cannot produce jhana, but only can be the beginning of vipassana. If you practice it as an element, not just as a breathing. Và thực hành thiền quan sát trên cơ thể cũng là một loại thiền. À, tuy nhiên, à, đây gọi là tên khác đó là thiền tứ đại. À, mà không phải là chỉ là tập trung trên hơi thở không mà và tập trung trên tứ đại của cơ thể và thiền tứ đại thì không thể tạo ra bậc thiền cha ná như là thiền niệm hơi thở ngay mũi tuy nhiên thiền tứ đại thì là cửa ngõ để bắt đầu thiền vipassana ừ, ừ. next question Kính bạch Ngài, con thành kính đảnh lễ Ngài. Hôm qua con hành thiền 2 giờ 45 đến 5 giờ thì con định tâm trên hơi thở 15 phút. Con thấy bụng con có lớp mỡ và con thấy như vậy. Tự nhiên con nhồm gớm và thu thúc lục răng và tiết độ trong ăn uống và ăn có một bữa. Con tăng thời thiền thêm lên thì thân con rất nhẹ nhàng. Lúc xả thiền thì đầu con rất là mát ạ. À. Con thành kính tri ân Ngài chỉ dạy con. Uh, from Aya Nigirawa. Paying respect to shadow, I did meditation 2 hours 15 minutes. After focus on breath 15 minutes, I saw fat in my belly. Then I feel disgusting, and naturally I feel content. Got my five cent doors and having one meal a day only. And I increased the meditation time. My body becomes very gentle. After meditation, my head was very cool. I pay respect and Gratitude to you for teaching me. <coughs> Uh, yes, uh, you you suffered, that you have a disgusting feeling. Those are good, but uh, no systematically practicing to improve more. So because of this, uh, you should continue to focus on the breath longer and longer like a one on one, two on one, like that. You should do in this way. If so, you can have a jhana. If you change to see fats or uh, to see some other things in the body, so so you will not have a jhana. You will not have a strong concentration. Hmm. và ngài nói có cái tưởng nhòm gớm thì là tốt tuy nhiên thực hành như vậy thì chưa có hành tuần tự theo hệ thống cho nên cũng không đi sâu lắm và à, do vậy bạn nên tiếp tục um, hành thiền niệm hơi thở à, một cách chuyên chú hơn phát triển thời gian lên một tiếng hai tiếng vân vân để có thể đạt đến an chỉ định tức là bậc thiền chana và sau khi ăn chỉ định thì có thể hành thiền um, đổi qua những đề mục khác một cách hệ thống còn nếu bây giờ mà đổi qua nhìn những thứ khác trên thân thể thì định sẽ không có vững chãi và không có tiến bộ sâu được mm. The next question um, kính thưa Sayaro chỗ con ở có nhiều kiến nhỏ thường ngày con thường làm làm việc dọn dẹp rửa nước vô ý có nhiều con chết như vậy con có bị phạm sắc sanh không lúc ở ba âu con thấy quý cô tu nữ tụng kinh kiến tự nhiên đi biến mất à, xin ngài chỉ dạy cho con hiểu à con xin thành kính tri ân Dear Sarah, where I stay, there are many small ants. I am uh, I often clean by water. Accidentally, many of them die. Uh, do I commit panatipata? Uh, why, uh, when I was in Pao, I saw the Sele do the chanting and the ants disappear naturally. Um, may I ask you teach me to understand more about this? I would like to pay respect, respect to Bante. Hmm. you should learn some chanting from the Sele. It would be good. <laughs> um, như vậy thì bạn nên học một số bài kinh tụng từ các cô tu nữ đó nó sẽ tốt so uh, <laughs> in my hometown when I do the the building I instruct to have a water water canal to prevent to prevent ants so Uh, so you can stay comfortably. So some arrangements uh, you need uh, not to come, not to come ants, like a mosquito, you know, we may use a mosquito net in this way. So something you should arrange to prevent uh, those events. Mm. if not prevent, uh, you may have it uh, in this way. So uh, you have to do something. Sometimes uh, it may may happen, uh, like uh, killing or dying. So we should use something clever way to prevent those answers not to come. Mm. Um. ở quê của thầy khi mà thầy cho xây dựng thì thầy hướng dẫn người ta làm cái đường nước xung quanh cái cốc hay là cái tòa nhà đó cái đường nước đó thì sẽ ngăn kiến đi từ ngoài vào trong tòa nhà do vậy mà không có bị cái vấn đề kiến bò khắp nơi và um, chúng ta nên sắp xếp một số cái à, cách để ngăn côn trùng vào như là ngăn mũi bằng lưới chống mũi ngăn kiến bằng những cái cách như vậy hoặc những cách khác nữa nếu không thì sẽ xảy ra cái tình trạng là có thể sẽ xảy ra cái việc sát sanh một cách vô tình hay cố ý nếu chúng ta không có ngăn ngừa trước thì sẽ bị như vậy cho nên chúng ta nên sắp xếp để ngăn ngừa yes. Ừ. Câu hỏi của Thùy Minh. Kính thưa Ngài Sa Đo, tịnh tài và tứ vật dụng mà người cư sĩ đã dân cúng hợp pháp đến chư tăng cho một ngôi chùa. Sau này vì người cư sĩ có mâu thuẫn với vị trụ trì vì những việc làm không đúng giới luật của vị ấy, vị trụ trì tự ý trả lại tịnh tài xây liêu cốc và trả lại toàn bộ tứ vật dụng lại cho người cư sĩ. Tuy nhiên, người cư sĩ không đồng ý nhận lại vì họ cúng dường đến chư tăng chứ không phải cho riêng vị trụ trì sau đó vị trụ trì này nói dối là toàn bộ chư tăng trong chùa đồng ý trả lại tình tài và tứ vật dụng cho người cư sĩ vì nghĩ là quyết định của toàn bộ chư tăng trong chùa người cư sĩ phải nhận lại tình tài từ một đệ tử thân tín của vị trụ trì chuyển trả và chuyển toàn bộ tứ vật dụng trả lại gửi vào trại trẻ một côi sau đó người cư sĩ mới biết là các vị chư tăng khác trong chùa không hề biết việc trả lại tình tài và tứ vật dụng của vị trụ trì. Thưa Ngài Sayadaw, việc làm của vị trụ trì đã vi phạm những giới nào theo quy giá ạ? Con thành kính tri ân Ngài Sayadaw. Sayadaw, may I ask, a devotee has offered the allowable requisites to Sangha in a monastery. Later, that devotee has some conflicts with the airport because of his improper actions relates to Vinaya the abbot himself returned back on the requisites to the devotee, but devotee did not receive because he has offered to own the Sangha, but not only the abbot. Then the abbot lied that on the Sangha in monastery has agreed to return these requisites. Believing in that, devotee accepted those things and then offered to an orphan house. Later, devotee comes to know that other Sangha in the monastery, in fact, did not know about this returning of the airport, uh, of the requisites. Um, know, this case, what rules the airport has committed according to Vinaya? Thank you, Sayadaw. <clears throat> so the abbot, um, if we he so he may need to give it back to the Sangha Sabra body. So you need to need to pay back, uh, especially the abbot, because uh, he take a responsibility. So all sangha agree. So that means if he can give, his own requirement to do the sangha, he can say in this way. So because of this, uh, the avatar have this responsibility uh, to to give uh, to the sangha. Mm. Trong trường hợp này thì vị trụ trì cần phải trả lại những cái vật dụng đó cho chư tăng, cho tài sản của chư tăng bởi vì Ừ, cái đó thuộc về tài sản chịu tăng và vị ấy chịu trách nhiệm đối với tài sản chịu tăng à, nếu mà vị ấy dùng vật dụng riêng của mình để đền lại cái số vật dụng đó cho chư tăng thì vị ấy có thể um, kiểu như là sống tiếp ừ. yes, um, câu hỏi của cô Đỗ Thị Tùng À, kính bạch ngài trong quá trình phát triển của một bào thai ngay từ lúc tế bào trứng gặp tinh trùng thì có được coi là một chúng sanh chưa thưa ngài con xin kính chào ngài và các cô ạ. Venerable sir, in the development of a fetus, from the moment the egg cells meets the sperm, is it considered a living being? Thank you. Dạ uh, <coughs> so we don't have uh, such mentioning that you said. So, but uh, we we have another kind of saying. So, to have a new being, new baby, so mother womb need to be need to clean, mother and father need to be associated. Uh, the the being one of the being uh, must have died. Another thing is maybe I cannot remember. Maybe having karma to to be there. So so at that time can be. So there is one saying, when mother father associate, so within seven days or within 15 days. From starting point to the 15 days, the beings can come. So, like that. Mm. Um, trong kinh điển này chúng tôi không có um, thấy nói đề cập đến cái cách mà như cô đã nói à, và Tuy nhiên trong kinh điển có đề cập theo một cái cách khác về việc à, làm thế nào để một chúng sanh à, à, gọi là um, thụ thai. À, thì à, lúc cái điều kiện đầu tiên đó là cha mẹ cần gặp nhau. Có một chúng sanh ở đâu đó chết đi và chúng sanh đó có cái nghiệp tương ứng để có mặt ở đó, tái sanh ở ở đó thì vào lúc đó thì thì thì đầy đủ điều kiện để chúng sanh đó thọ thai và có một um, câu nói nữa là khi cha mẹ gặp nhau trong sau đó từ thời hạn từ 7 ngày tới 15 ngày trong vòng 15 ngày đó thì là khoảng thời gian mà chúng sanh có thể đến ừ. Câu hỏi của Tâm Thanh Dạ thưa xe Đo Trường hợp bị phi nhân nhập hoặc phi nhân điều khiển thì có hành thiền được không ạ và lúc đó nên hành thiền như thế nào ạ con xin cảm ơn à, do đó if someone is possessed or controlled by an, an unseen being can that one meditate and how should that one meditate thank you <coughs> normally if possessed controlled normally that person not have a own mind usually. So if fully controlled, so may not be able to meditate. Thường nếu mà bị um, phi nhân nhập vào thì thường cái chúng cái người đó thì không có còn giống như không có sử dụng cái tâm mình được được, được nữa được tốt nữa và đặc biệt là nếu mà bị phi nhân nhập hoàn toàn thì thì thì không có thể nhập và và à, điều khiển hoàn toàn thì cái người đó không thể. So to prevent that, uh, you may do some chanting related to Buddha Dhamma Sangha's quality. When you do Busila, you may share uh, with the devas, such as uh, Protector Devas, um, Four Great Kings, uh, Geo Dewa. So, so sharing merit is giving in gift to them. So they will take care of you. If you are taken care of by the higher devas, uh, lower dewa cannot possess, cannot control you. Và trong trường hợp này thì người đó cần tụng kinh, tụng những bài kinh liên quan đến ân đức của Tam Bảo À, và những bài kinh bảo hộ ngoài ra thì lên làm những cái thiện nghiệp và chia phước đến chư thiên đến vua trời đế thích đến tứ đài tiên vương chư phước chư phước đến những chư thiên bảo hộ giáo pháp và chia phước là một cách tặng quà cho những vị chư thiên và nếu bạn được bảo vệ bởi những vị chư thiên cao hơn à, thì những chư thiên thấp hơn hay những chúng sanh thấp hơn không thể phá hoại hay là nhập à, hay là, là nhiễu hại bạn được do vậy nên tụng kinh và làm phước và chia phước oh, this is very long question <laughs> so I may ask uh, I may read in uh, English first, then I may read in Vietnamese because someone requests to read in Vietnamese. Uh, I am a lay female. I go to work during the day, listen to the Dharma online and meditate at night. When walking, there are arguments that need to be resolved, need to be explained to make the walk more convenient. Then the mind arises greed, hatred, and delusion. However, after walking time, I don't focus on work anymore, but focus on studying Dharma, meditating, and relaxing. A friend told me that is it not a right? Sorry, it's not right for people to do this. That I fail to apply the Dhamma to walk life and the ego are still there. He said that I am clinging and attaching to walk because I am still explaining and arguing about the problem. He advised me to observe the mind very carefully, not to let the mind get attached to anything. I think that what he said is also right, but with the condition that I will not walk anymore and do not approach life like a lay person. Another thing is that I often quote a few Dhamma sentences that are relevant to life for me to practice. He told me not to cling to the Dhamma anymore. Let experience it by myself to understand everything because the the true already exists. Let me ask, is he right to advise me like that? Is it um, mm, proper, appropriate to argue and explain in the work like that? What should I do to be able to practice the Dhamma better? I would like to thank Zero. Ah. Uh, okay. okay. When we revolve, they can read by themselves and they very long. Oh, okay. Okay. So I will answer, right? Yes, please. <clears throat> so to have a better practice, you may shave your hair. Become chalet. There's no need to argue. à, ngài nói rằng để có thể thực hành pháp tốt hơn thì bạn nên cạo tóc của bạn và à, xuất gia thành một vị tu nữ cô tu nữ thì như vậy bạn sẽ không phải ờ, cãi nhau ở trong công việc nữa so it is uh, the easiest way to solve a problem only just uh, shaving hair thành đây là cái cách mà dễ dàng nhất để giải quyết cái vấn đề của bạn đó chỉ là à, cạo tóc xuất da Uh, à, yeah, dạ, as a lay people, you need uh, some family responsibilities, uh, parents' responsibilities. So you uh, you may need to work, you may need to explain or uh, some argument uh, usually may have those things. So only you may take out uh, five precepts and good livelihood. Yeah, you practice uh, from time to time Dhamma. Usually may go in this way. It would be good. But labor idea is uh, generally to enjoy life to have a good destination uh, like that. Mm. À, Ngài dạy rằng <clears throat> à, thường thì người cư sĩ thì có những cái trách nhiệm đối với con cái, đối với gia đình, cha mẹ và công việc thì khi công việc thì cần phải thảo luận này, thảo luận kia và để à, sống một cuộc đời cư sĩ tốt đẹp thì à, bạn nên thực hành năm giới và có những nghề nghiệp thích hợp tránh mạng và thực hành pháp à, thì dần dần thì sẽ tiến bộ trong pháp thường thì đời sống cư sĩ thì thiên về sự hưởng thụ à, ngũ dọc và tái sanh cõi lành và như vậy um, đó là cái cách của thực hành của đời sống cư sĩ yes so there you may know Bande Kasaba Mahakasaba Before he's a layman. Babali, his name is Babali. His wife is uh, Bada Kapilani. Bada Kapilani. So Kapil is staying at home. But uh, they didn't associate as a husband and wife. So in between, and uh, they, they have flowers, two flower garland. So one is a husband's side, one is a wife's side if uh, they they have uh, some attachment uh, to the husband or wife. So the garland, the garland, the flower garland may be that, but they they are not with that, so they don't have a attachment. So so they do some farming, pulling the the crops, some plants. So Some insects are coming out. The birds are coming. Eat them. So they ask a question. Oh, so this is whose akusala? <laughs> so the workers report. This is the owner's akusala. Palm owner's akusala. So at that time, they think labor lives are not so pure. Uh, Go on, Oren. So it is a Bande, one is a Bande Kaspa. So, so Bande Gaspar life is quite pure. Uh, he's a Dudenga monks. Uh, even in lay people life, many lives uh, go to forest. They practice. So many times they're reborn in the Brahma realm. As a habit, although they are human, as a husband and wife, because of parents' desire, So they don't stay as a husband and wife. <laughs> Some people in Myanmar, they make a joke. We also keep the flowers in between. <laughs> Not with that. Why? What is the reason? They are plastic. <laughs> okay. Um, như câu chuyện về ngài đại trưởng lão Mahakasapa và Đại Ca Diếp khi ngài còn là cư sĩ chưa xuất gia tên ngài là Pipali và vợ của ngài là bà Patra Kapalani là bà à, giới hiền thì ừ, cặp vợ chồng này sống ở nhà như là một người cư sĩ nhưng họ không có quan hệ vợ chồng à, và ở giữa giường của họ ừ, là đặt một cái vòng hoa tươi và hai người ngủ riêng ở giữa là vòng hoa tươi và nếu có sự xâm phạm từ từ người này đến người kia thì vòng hoa sẽ bị khô héo nhưng mà vòng hoa không khô héo à, và họ đã sống phạm hành như vậy ừ. họ khi làm ruộng thì à, cày đất lên lật mặt đất lên thì có những con côn trùng nó cũng hiện à, cũng xuất hiện trên mặt đất và những con chim trên trời xà xuống ăn khi nhìn thấy như vậy thì ngài mới hỏi những người làm là cái nghiệp này thuộc về ai thì những người làm trả lời ô thì thuộc về chủ ruộng à, ngài nghĩ như ô, đời sống cư sĩ thật không trong sạch và do vậy à, hai vị đã đi xuất gia ừ, <clears throat> và đời sống của ngài Mahakasava đại ca diếp cũng rất là trong sạch sau khi xuất gia bởi vì ngài là vị đệ nhất đầu đà ngài thực hành các cái hành đầu đà như là ở trong rừng ngủ trong rừng 10, ờ, 13 hành đầu đà và như vậy à, một số cặp vợ chồng họ có duyên nghiệp từ quá khứ à, do đời này họ được cha mẹ sắp đặt tuy nhiên họ đến từ cõi phạm thiên cho nên họ không có bị nhiễm ái dục và tuy là phải sống vợ chồng với nhau nhưng họ không có cái sinh hoạt vợ chồng không có tham ái và họ rất là trong sạch ở Myanmar à, mấy cặp vợ chồng họ cũng nói với nhau là mà chúng tôi cũng để một vòng hoa ở giữa à, và nhưng mà vòng hoa cũng không có khô héo bởi vì sao bởi vì đó là hoa nhựa hoa giả <laughs> yes mình đây à, okay this question à, The as foreign Katina groups usually only takes place in one month from um, full, full moon October lunar calendar, but there are monasteries organized after this time through November lunar, even on the occasion of one Bante's birthday in conjunction with the ceremony to offer Katina robes. So it is possible and why. And I sincerely thank you. Um, Câu hỏi của Hoàng Trang. Kính Bạch Sư, theo con được biết, dân y Katina thường chỉ diễn ra một tháng từ 19 15 tháng 9 âm lịch đến 15 tháng 10 âm lịch nhưng các chùa tổ chức sau thời gian này tức qua tháng 11 âm lịch thậm chí nhân ngày sinh nhật của sư kết hợp tổ chức dân y Katina luôn như vậy có được không vì sao dạ con thành kính tri ân sư Yes, one day. มันเตะเอาฮะมันเต้ Ờ, ờ, nhà chắc um, nhà xe đo bị ờ, rớt màn hay sao xin mọi người chờ cho một chút ạ à. Ờ, à, thưa đại chúng ngài có nhắn tin ngài nói um, internet bị bị rớt và đang cố gắng để vào lại xin mọi người chờ cho một chút à, ngài nói là ngài không thể vào được dạ yeah. con vâng, xin cảm ơn cô Thê Ba chào mọi người. À, dạ thưa đại chúng à, ngài nói ngài sẽ stop và chúng ta sẽ có thể chia phước thông qua à, ừ, thông qua điện thoại ạ à. dạ xin mọi người đợi cho chúng Yes, Bante, we are listening to Bante. And uh, okay. uh, sadhu, sadhu. So, um, so, so we, we uh, may say, share merit uh, or, or continue. Okay. So repeat out loud. Yes, share Merit. Mọi người có nghe rõ không ạ? À? Dạ nghe rõ ạ. À. Dạ nghe rõ. Yes, Bante, we can listen. Oh. Oh. Uh, yes, Bante, we can, if Bante willing, we can listen. <laughs> yes, Bante. Ngài nói mọi người có muốn uh, trả lời câu hỏi tiếp hay không thì con nói là có. Yes, Bante. So, um, the question was um, about Katina. Yes, Bhante. Yes, yes. yes, Bhante. Um, à, Ngài nói rằng về câu hỏi Katina sau một tháng, tức là sau một tháng quy định, thì ở Myanmar cũng có trường hợp là một vài ừ, tu viện à, các vị sẽ làm lễ Katina sau tháng đó chỉ là đơn thuần là lễ thôi còn à, tăng sự của chư tăng thì đã làm trong cái tháng được quy định rồi đã làm trước đó rồi tức là thí chủ cúng bộ y và chư tăng làm tăng sự với bộ y đó đã xong về các tăng sự về Katina nhưng mà lễ buổi lễ mà có nhiều người tham gia đó thì có thể làm sau bởi vì một số lý do gì đó thì họ làm sau cái tháng à, rằm tháng 10 Yes nhưng chúng tôi thì không làm như thế bởi vì làm như thế sẽ khiến mọi người cảm thấy bối rối hoang mang và nhầm lẫn um, so there are some questions in the chat box just now people ask would Bante like to answer okay Bante so um, xin đọc câu hỏi trong chat box của Huệ Thanh Ngọc dạ con kính đảnh lễ thiền sư Dạ con đã an trú trong sơ thiền được 2 tuần rồi, con kiểm tra thấy năm thiền chi đầy đủ tầm tứ hỷ lạc, nội tỉnh nhất tâm. À, giờ con xin sư chỉ dạy cho con muốn nhập nhị thiền thì con làm sao ạ? À? Con cảm tạ ơn đức thiền sư và sư cô ạ. À. Um, when they I respect to when they I have um, enter uh, to the first jhana, uh, practice in first jhana, uh, within two weeks already. And I checked and uh, seen that uh, there are five jhana factors uh, uh enough. I mean, uh, vichara, piti, sukha, ekakata. Now I would like to ask Pante teach me how to uh, practice second jhana. Okay, so even you have practiced mastery for united as Asia. Go do the fastest Asia going go automatically into fast time. So when you are concentration is good, maybe after one hour. So when your concentration is good, you should reflect in this way. Fast jhana is nearly the enemy. Enemy means the hindrance. Because of with the double genre, cross factor, first genre have weak factors. Second genre without the double genre is more peaceful, more calm. And we do get second genre. Whether, the, whether this design genre to get second genre, just you continue to practice only the development. That's basically it. So width and coverage error was removed automatically. So what you can see now that timing is that the more visible, more calm as a changing point. So that's when you absorb into it. You may do a few absorption, like a two or three seconds, such absorption quality, you get longer and longer. So data, you can practice the mastery of setting down. Ngài trả lời rằng nếu mà bạn đã thực hành đủ thiện xảo của sơ thiền rồi và muốn thực hành qua nhị thiền thì ừ, đầu tiên là bạn sẽ an trú vô sơ thiền à, nếu mà bạn đã thực hiện thiện xảo rồi thì việc nhập vô sơ thiền rất là nhanh và sau khi an trú trong một ờ, sơ thiền một thời gian thì bạn à, quán chiếu như sau à, phải, sơ thiền thì rất là gần với những kẻ thù kẻ thù này là gì đó là năm truyền cái bởi vì sao bởi vì sơ thiền có tầm tứ là hai thiền chi thô và sơ thiền thì yếu hơn nhị thiền vì nhị thiền không có hai thiền chi tầm tứ cho nên sẽ an lạc hơn lắng dịu hơn và với sự quán xét đấy bạn tác ý muốn vào nhị thiền và bạn trở lại an trú trên Patipaganimita tọa tướng um, hơi thở và an trú trở lại thì tự động tâm của bạn sẽ loại bỏ hai thiền chi tầm và tứ và bạn sẽ vào nhị thiền lúc này tâm bạn sẽ cảm thấy an lạc và lắng dịu hơn và bạn nên an trú càng lâu càng tốt ở trong an chỉ định um, hai ba thời ngồi càng lâu càng tốt để cho định được mạnh hơn và sau đó bạn nên thực hành năm pháp thuần thục của nhị thiền yes Monday. so that's all for this question the next question uh, Sư cho con hỏi về mối liên hệ, sự giống nhau và khác nhau giữa 10 thiện nghiệp trong ba nhóm bố thí trì giới hành thiền và 10 ba la mật. Có phải 10 thiện nghiệp là nhân, và 13 mật là quả không ạ? And they may ask the relationship um, and the difference and the similar uh, similarity between ten punya um, chara and uh, in in three group dana sila pawana and ten parami is that because of uh, this ten punya chara is like a 10 and 10 program activity of action. Like uh, we have such a, whereas the cause of the human development. Yes, và ngài trả lời rằng đối với um, các cái pháp này nó đều là nhân hết chứ nó không phải là quả thường 10 ba la mật thường được đề cập đối với sự thực hành của chư bồ tát như là chư bồ tát độc giác chư bồ tát chánh đẳng giác và còn đối với 10 thiện nghiệp nhóm bố thí đà ná hành thiền và và giữ giới và hành thiền là thuộc nhóm phước nghiệp sự của nhá kriya quát thú là để dành cho chúng sanh bình thường để ờ, thực hành những thiền nghiệp Another question. Dạ thưa sư cho con hỏi khi thực hành thiền niệm ân đức Phật lưỡi và miệng con không có tác ý cử động nhưng vẫn cử động thì con nên làm như thế nào trường hợp có phi nhân điều khiển hoặc phi nhân tác động lên cơ thể con trong lúc thi niệm ơn đức phật thì con nên làm như thế nào mong sư chỉ dạy uh, Venerable Sir, may I ask when I practice Uttanusati meditation, tongue and the mouth of my, although I am not intention, I do not have intention, but um, it moves by itself. Mm, so what should I do in this case? if there is an unseen being control or unseen being have some effect on, uh, on my body when while I'm practicing Buddha Nusati, so what should I do? My Bante, teach me. He, he, Yes, he guess so because he practicing and his mouth and his son move. Yes. Mouth. Yes, mouth and tongue. Move. Yes, move. Although he do not intend to do so. So he thoughts maybe unseen be in control. <laughs> Uh, people you have to something Like our It is removed by all my human I don't, I don't do that like that. So uh, may not be unseen being. So no matter to solve that problem, just uh, you pay us one or actually capable as a collective. So you don't think about the amount that uh, that is the So it will not happen. Ngài vâng, dạy rằng một điều bạn nên biết là khi chúng ta hành thiền thì cái tâm thiền này rất là mạnh mẽ. Mặc dù chúng ta không tác ý làm gì đó nhưng chúng ta nghĩ chuyện gì đó và nó có thể xảy ra cái việc cử động cơ thể Ừ, do một tác ý rất là nhẹ nhàng của cái tâm của chúng ta trong lúc thiền do vậy mà đừng nghĩ rằng là có chúng sanh phi nhân điều khiển gì cả mà chính là do tâm của mình thân của mình ừ, và lúc đó thì nên um, chú ý đến ân đức phật một cách trực tiếp và đừng nghĩ về miệng hay lưỡi hay thân gì cả và hãy tập trung trên ân đức phật mà thôi Vanda Pandamisada nếu thực hành thiền niệm hơi thở mà đếm hơi thở lên đến mấy trăm mấy ngày thay vì số tức chỉ đếm mắt tới 8 liệu thực hành như vậy có đạt được các tầng thiền cảm ơn Sano Vanda Vandamisana if we practice meditation of anapanasati counting the breath and uh, à, count up to many hundreds uh, à, breaths uh, à, many days continuously instead of uh, counting up to maximum eight. So by practicing like that, mm, can one able to be to attain the jhana? Thank you, Sarah, so much. Mm -hmm. American Trust ya. Uh, undang secara validation So should be between up any number you like. Ngài nói về thiền niệm hơi thở và đếm hơi thở thì trong sách và chú giải có dạy rằng chúng ta không nên đếm dưới năm bởi vì ngắn quá thì tâm sẽ lăn thang và nếu đếm dài quá 10 thì tâm sẽ thích thú và để ý về cái số nhiều hơn là hơi thở do vậy mà có thể chọn từ 5 đến 10 và và đếm trong cái khoảng này mà thôi À, kính bạch ngài có câu hỏi nếu một thiền sinh đã thực hành các bài tập để vào các tầng thiền nhưng do công việc đã bị gián đoạn một thời gian thì bây giờ khi hành lại có phải hành lại năm pháp thuần thục cho thật chắc để tiếp tục hành lên nữa không thưa ngài à, à, Venerable Sir, may I ask if a meditator who has practiced the, on the exercise of entering the jhanas, but because of the busyness and she or he were interrupted for a certain time and then re-practice again, so sh uh, should or have have her or uh, has she or he need to practice uh, five mastery mm, again for sure, for stable the jhana in order to continue for um, for later exercise or not. to make it sure. Then you thế mà you can only may try if you want to try not sure và ngài trả lời rằng nếu mà thì bạn không có đủ thời gian ừ, để thực hành những cái bài thuần thục trở lại của các tầng thiền ừ, để cho nó chắc á, thì bạn có thể đi tiếp nhưng nếu bạn cũng không thể giảm cái thời gian công việc của mình xuống à, thì cái định của bạn cũng không chắc để đi tiếp được hay không tức là có hai cái việc không không chắc À, dạ con bạch ngài à, khi một người thiền sinh họ hành thiền niệm ân đức Phật họ hành thiền tất cả ân đức đều đắc đến cận định họ hành thiền từng ân đức một và cho đến khi họ ghép tất cả ân đức lại với nhau tức là chạy từng ân đức một tức là arahant sau đó đến samasambuddha và như cứ như vậy họ chạy từ ấn đức một họ chạy liên tục như vậy dạ con bạch ngài là họ chạy như vậy tâm họ trong lúc đang chạy tất cả ấn đức phật vậy tâm họ có đủ bắt tất cả chín ấn đức không hay là tâm họ chỉ bắt vào một ấn đức mà họ chạy thôi hả à? uh, someone asked venerable sir when a meditator who practice Buddha quality and uh, they practice on the qualities and each one already attained up to assess concentration. And then uh, he practiced one quality by one. Um, and then he combined all nine qualities together, means he run one quality after another, after nine. This by running one after another, like arahan. after that Sammasambuddha. And in this way, he run continuously. So he asked whether his mind um, could uh, could be able to to to um, take on the five, nine qualities, or or his mind only take only one quality when they are he is running you're tapping with another person, you're tapping your happiness. How, how you Và Ngài trả lời rằng cho đến khi nào mà bạn có định thì cách nào cũng được. Bạn hãy kiểm tra cái định của mình và bạn hãy kiểm tra cái cách mà mình thực hành, cái cách nào mà bạn cảm thấy định tốt và cảm bạn cảm thấy hoan hỷ, happy thì là đều được. So on the question, finish Monday. Chúng ta sẽ chi phước xin mọi người lặp lại theo ngài. Etawata cha amehi Sambadang punya sambadang Sát bề đề và Samba Sampati Siddhiya Idam me nhati nam hotu Sukhita hontu nhatayo Idam me punyang Asawa khayang Vahang hotu Idambe punyang sa Paccayo Hotu Mama punya bagang Sabasatanang Vajemi Te sabbe Me samang Punya bagang labantu satu satu I respect you. Thank you, bạn thank you. Cảm ơn cô Khai Mai, cảm ơn kêu bạn đây. Sao cảm ơn, đây? Đến cảm bạn tên, đến đây cô Khai Mai morning every Zoom. Sadu, sadu. Sadu, sadu, Sadu, sadu. Xin cảm ơn cô Sama. Sadu, con cảm ơn cô Sayado. Cô Kim Nhâm ạ. Recording stopped. Con cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô. Dạ, dạ con, dạ, con chào cô. ạ. Chào cô ạ. Dạ.